Praise the Lord. Eh, iba talaga pag in love na in love ang asawa mo sa'yo, eh, di ba? Parang ano, hindi siya, naubusan siya ng sasabihin. <laughs> Actually, kinabahan ako kasi baka last laskahin ako eh. So, yun ang <laughs> feel ko eh. Anyway, tayo po ay nasa panghuli ng ano, uh, episode ng ating series na pinamagatang uh, Mercy. At uh, kayo po ba ay natututo ha, ah, ng, uh, tungkol sa biyaya at uh, mercy ni Lord sa buhay natin? Nagkakaroon po ba ito ng benepisyo sa inyo? Ah, wala, wala po ba? Wala, wala po bang... Uh, <laughs> parang hindi pa kayo nag-aalmusal. Ha? Ah. Sabi mo nga sa katabi mo, nag-aalmusal ka na ba? Ah, hindi pa. Okay. Yun naman pala ang dahilan. Eh. Okay. Sige. So tayo po ay uh, manalangin. Lord, uh, sa pagtatapos nga po namin ng serye na ito, Hinihiling namin, Panginoon, na mangusap ka sa puso namin. Yung mga natututunan namin sa mga nakaraang linggo, nawa ay tumimo sa aming puso't isipan at magkaroon nga po ito ng bunga. Magkaroon, Panginoon, ng pagbabago sa aming mga buhay, sa mga pamilya, sa trabaho, sa lahat ng aspekto ng aming uh, ah, buhay sa mundong ito magkaroon nawa, Lord God, ng uh, pagbabago, pagbabalik loob sa Diyos. At uh, idulot mo ito, Panginoon, hindi sa pamagitan nga po ng anumang bagay sa sarili namin, kundi dahil sa mercy mo. Dahil sa mercy mo, Panginoon. So salamat po, Lord. Salamat sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Nung ako'y uh, batang pastor pa, ay naimbitahan ako sa isang ecumenical retreat. No? Para sa ilan sa inyo na maaaring hindi nyo alam kung ano ecumenical. Ibig sabihin, labo, halo-halo kami ron. <laughs> Iba-ibang mga religious groups. Okay? So bata pa ako noon sa Panginoon at uh, siyempre nung na-expose ako sa ecumenical na grupo, hindi lahat born again, may mga taga UCCP, mga kung ano mga churches na mga ika nga mga hindi ko kilala. <laughs> so, isa lamang ako doon sa mga sinasabi na parang konserbatibo ang background, you know, uh, bilang, you know, Bible-believing Christian. Yung ibang mga kasama ko doon, uh, ah, ano sila, medyo liberal yung tawag doon. Hindi ko na papaliwanag sa inyo kung ano yung mga sari-saring mga uh, kahulugan niya, mga bagay na yan. Pero, nung sa, nasa retreat kami, naalala ko yun, uh, Holy Week pa rin, Holy Week yata yun. Nasa Tagaytay kami. Ah, sa, sa Pansol pala. Uh, hindi doon sa lugar ni Sister Sunny, sa ibang lugar. Pero uh, yung pinakapinuno namin, yung leader namin, no, sabi niya, oh, tulog kayo na maaga kasi bukas magkakaroon tayo ng retreat. Ay, sorry, ng retreat tuloy. Hindi, ng devotion. Ayan. So, nung umaga, pagising namin lahat, nagpunta na ngayon kami doon sa pinaka-hall namin. Akala namin doon gaganapin. So, sabi nung leader, hindi po doon tayo sa swimming pool. Di ba, alam nyo naman sa Pansol, marami swimming pool, di ba? So, punta kami sa swimming pool. Tapos pinaikot kami doon sa paligid ng swimming pool, nakatayo kami doon. So, naghihintay kami kung anong gagawin namin. So, yung leaders, sabi niya, ito po ang i-meditate natin sa araw na ito. Sabay tinapon niya ang isang maliit na bato doon sa swimming pool na nanahimik. No? At dahil pagtapon ng bato ngayon, siyempre, ano bang nangyayari? Siyempre, di ba? Ah, ganun yung tubig, madidisturb yung tubig, di ba? Tapos sabi niya, ano ang sinasabi ng Panginoon sa inyo? sa <laughs> madaling salita, lahat kami nakatunga <laughs> Dahil hindi namin alam, ano ba sinasabi ni Lord doon? <laughs> so, isa ako doon sa walang nasagot, hindi ko nasabi uh, kung ano man yung sinasabi ng Panginoon kasi hindi ko naiintindihan. Dahil sanay ako doon sa Bible yung binabasa namin. Nagme-meditate kami sa Bible. So, first time ko naranasan po mga kapatid, yung ganong klaseng devotion na naghagis lang ng bato. Tapos supposedly mangungusap daw si Lord sa doon. Pero siguro sa ngayon, sa, dahil matagal na rin ako nagpapastor at uh, matagal na po ako nag-aaral ng Bible, kung meron mang magtatanong sa akin, ako sakali maimbitahan ako sa ganung klaseng okasyon muli, palagay ko meron na akong may sasagot. <laughs> Medyo alam ko na kung ano yung tinutukoy niya doon. At uh, yan po yung tinatawag na ripple effect. Di ba? Pag naghagis ka ng bato, Di ba? Ano po ba nangyayari? Lalo na kung tahimik yung tubig. Di ba? Pag nabaksa ka ng bato, yung mga alon, hindi na nanatili sa isang lugar kundi pabilog, pakalat, di ba? Ngayon konti ay Teka, yung buong, ano na, yung buong, uh, kung ano man yun, yung hinagisan mo, ay maapektuhan na. Di ba? At uh, ngayon sa buhay ko, naiintindihan ko na totoo rin to pagdating sa mga spiritual na bagay. Kapag hindi ito nagtatapos o natatapos doon, nakakaapekto ito sa iba. Okay? Pinapalakas nito ang iba. Nagbibigay ito ng inspirasyon sa iba. Sa madaling salita, may ripple effect. No? Totoo rin naman yun sa kabaliktaran. Pag tayo po ay may kasalanan o ayaw nating harapin yung kasalanan, ayaw natin i-confess kay Lord, ayaw natin pumunta sa liwanag para maging totoo, meron ding ripple effect yan. Nagka Kala natin minsan kasi yung sarili lang natin ang uh, naapektuhan. Hindi po. Pamilya mo maapektuhan. Kung ikaw may asawa, asawa mo maapektuhan. Mga anak mo maapektuhan. Pati church maapektuhan. Okay? So, totoo yan. Yan ang tinatawag na ripple effect. Pero pag ikaw naman ay nagbalik loob sa Diyos, nagsisi, humingi ng tawad sa Panginoon, at uh, hinarap ang katotohanan, nagpa-proseso ka para ikaw ay matulungan, meron ding ripple effect yun. Meron ding blessing yon sa mga tao. Amen? Okay? At uh, ang tunay na pagsisisi po ay nagdudulot ng epekto hindi lamang sa sarili, kundi sa ibang tao rin. Praise God. No? At uh, itong awit 51, yung huling-huling dalawang talata, No? Uh, ang gagamitin ko nga pala ngayon ay yung Bible translation ng pangalan ay Ang Biblia. Okay? Ang Biblia. Nakakita na ba kayo ng Ang Biblia? Nakakita na kayo ng Biblia? Ah, okay. <laughs> yung Ang Biblia translation yan. Kasi marami iba't ibang translation. Ang pinaka-popular na translation, mabuting balita. Biblia. O magandang balita, Biblia. Yan yung nabibili sa bookstore. Okay? Itong ang Biblia, hindi siya ganun ka-familiar, pero makakabili ka niyan. Para sa akin lang, okay, mas okay ang translation na yan. Okay? Inumpisaan yan, mga 1905, tapos yung pinakahuling uh, edition niyan ay eh, mga 2001. Pero maituturing yan ng mga taong tulad ko na uh, faithful o tapat sa original na Griego, original na Hebreo, no? na siya naman talaga pinanggalingan ng Biblia. Okay? So, mahalin tulad natin to kung sa English, mahalin tulad natin sa New American Standard, King James, yung mga ganun mga translation na importanteng gamitin sa pag-aaral. Pero, karamihan sa mga tao, walang kopya ng ganyan, ang Biblia. Maaari yan makita doon sa YouVersion Bible, pwede mong i-download yan doon Maaari mo makita yan doon sa tinatawag na Bible Gateway. So may mga paraan para makita yan. No? At pwede rin makabili doon sa UN. Punta ka sa UN Avenue, <laughs> sa Philippine Bible Society, makakabili ka ng kopya niyan. Yan talaga ang Biblia ng pag-aaral. Pero yung magandang balita, maganda kasing bali- basahin, <laughs> magaan. Amen? Pag binabasa mo yung magandang balita, magaan siyang basahin, madaling intindihin. Ang problema nga lang po, eh, doon sa magandang balita, minsan yung pagsali nila mula sa original ay masyadong malaya. Ibig sabihin na masyadong malaya, pinaparaphrase nila. No? Halimbawa, may sinabi talaga sa original, para maging madaling maintindihan, minsan isasali nila sa paraan na parang madaling maintindihan, pero hindi na ayon sa talagang tunay na nakasulat sa Biblia. Amen? Okay? So, konting Bible school lang po tayo ha. Ah. <laughs> Ngayon, dadako tayo rito sa Awit 51, 18 to 19 at ang gagamitin ko yung ang Biblia dahil nung tinignan ko sa magandang balita, maganda naman. Maganda nga eh, di ba? Magandang balita eh, di ba? Pero sabi ko, parang <laughs> hindi yata yun yung original na sinabi. Okay? Kasi nung tinignan ko sa original, hindi ganun. So, tinignan ko ang Biblia at sa aking palagay, mas tapat ito sa original. So, basahin po natin. Okay? Sabi diyan sa verse 18, gawan mo ng mabuti ang Zion, no? Sa iyong mabuting kaluguran. Okay? O ayon sa iyong kaluguran. Itayo mo ang mga pader ng Jerusalem. Sabi niya gano'n. Tapos kung gayoy malulugod ka sa matutuwid na alay, sa mga handog na sinusunog at sa buong handog na sinusunog. Okay? Tapos sabi niya ngayon, kung gayoy iahandog ang mga toro, okay, sa iyong dambana. Yun talaga yung nakalagay. Yun talaga mismo. Okay? At mahalagang mabasa natin ng ganun kasi si David mula verse 1 hanggang doon sa verse 17, yung tukol sa sarili niya talaga ang sinasabi niya eh. Gets nyo? Di ba? Mula 1 hanggang 17, siya yung humingi ng tawad sa mga kasalanan niya. Humingi siya ng awa sa Panginoon. Di ba? Pagdating sa verse 18 hanggang 19, hanggang matapos na yung Salmo, biglang nagkaroon ng shift. Ngayon, ang pinagpipray niya na, hindi na yung sarili niya. Ang pinagpipray na niya ngayon ay ang buong Israel. Ang pinagpipray niya na ngayon ay yung mga ibang tao. Bakit? Sapagat alam niya na kung ano yung ginagawa ni Lord sa buhay niya ay merong epekto sa iba. Praise God. Di ba? At sa umagang ito, gusto kong maunawaan nyo ang isang simple pero napaka-importanting katotohanan. Ang tunay na pagsisisi at pagbabalik loob ay may benepisyo rin sa iba. Simple pero mabigat yan. Di ba? Pag ikaw ay naging totoo sa Diyos, pag ikaw ay nagpakatotoo, umamin ka, humingi ka ng tawad, pumunta ka sa liwanag, hindi yung nagtatago ka pa, hindi yung nagkukunwari ka pa. Pag ikaw ay lumantad na sa liwanag, no? hindi lang ikaw ang pagpapalain ng Diyos. Pati pamilya mo. Amen? Lahat maaapektuhan ng pagpapala ng Diyos. Dahil ikaw, kung ikaw yung nagkasala, ikaw din minsan ang dahilan kung bakit ang pagpapala ng Diyos ay nahahadlangan. Amen? Pero pag ikaw ay naging honest, sinabi mo, Lord, ako po ay nagkasala, patawarin mo ako. Pag ikaw ay naging honest ng mga kapatiran, tulungan niyo po ako. Meron po mga issue sa buhay ko na gusto ko mapalaya ako. Pag tayo pumunta sa liwanag, ang blessing ni Lord, ni Lord ay dadalo hindi lang para sa iyo, kundi pati sa mga tao sa paligid mo. Amen. Di ba? Purihin ang Diyos. So paano nangyayari ito? Okay? Sa umagang ito, gusto kong bigyan ng pansin ng tatlong benepisyo po na nangyayari. Hindi lamang sa iyo, pati sa asawa mo, sa mga anak mo, sa pamilya mo, baka pati sa barangay mo. <laughs> pati sa buong bansa, di ba? Nagkakaroon talaga ng blessing eh. Kasi ripple effect yan eh. Amen? So, ano yung mga benepisyo na to? Una sa lahat, okay? Pinapalak, pinapalakas nito ang proteksyon ng iba at ng kongregasyon. Yun ang punto sa verse 18. Diba? Si David bilang hari, na rebuke siya ni Propetang Nathan, naantig ang puso niya, sabi niya, Lord, patawarin mo ko. So sinulat yung Psalm 51 para maging totoo siya sa Panginoon. Di ba? Pero ang sabi niya sa verse 18, gawan mo ng mabuti ang Zion sa iyong mabuting kaluguran. Itayo mo ang mga pader ng Jerusalem. Ba't siya nananalangin ng ganito? Kasi alam niya na yung pagkakasala niya nung una, nung hindi niya pa to hinaharap, ay merong negatibong epekto. Kumbaga sa madaling salita, ang nangyari dahil sa kanyang pagkakasala ay nabuwag o nasira ang proteksyon ng Israel. Naintindihan niyo po yon? Kaya pinagpipray niya, Lord, itayo mo ang mga pader. Ano ba itong mga pader na to? Sino sa'yo may pader sa bahay niyo? Okay? May pader ba kayo? Alam niyo, pag nag-uusap kami na itong mga construction guru natin dito, siya sabi sa akin, yung lupain natin doon sa Holiday Park, Pastor, kailangan natin ng pader. Di ba? Sabi ko, o nga, magandang ideya yan. Magkano ba yan? Milyon yan, pastor. Ay, patay, <laughs> patawarin tayo. <laughs> Napakamahal pala niya ng pader, di ba? Kasi mahalaga yung pader. Nung araw, higit na mas mahalaga. Ang pader nung araw ay proteksyon ng bawat lungsod. Kasi pag walang pader, ay sigurado yan. Madaling lusubin yan ng mga kaaway. Di ba? Paliligiran nila ang isang syudad. Nung araw kasi, <clears throat> Wala namang mga bansa. Nung araw, hindi pa uso yung Pilipinas, ganyan, <laughs> Amerika. Walang bansa nung araw. Pag nagbabasa kayo ng Bible, walang bansa. Okay? Nung araw, ang tawag doon mga kaharian o mga city o syudad. So iba-iba yan. Jerusalem, ganyan-ganyan, kung ano ng mga city yan. Kaya nung araw, ang pinaka <coughs> proteksyon ng mga syudad ay yung kanilang tinatawag na walls o pader. Okay? Kasi alam nila pag yun ay marupok o sira o naman, ay wala na mangyayari. Sigurado papasukin na sila ng kaaway. Sino sa inyo minsan napapraning kayo sa seguridad ng inyong bahay? Meron ba rito? Tulad ko? <laughs> okay? Ewan ko sa inyo ha, pero siguro eh, baka may kinalaman yun sa katandaan na, ano ba yung dahilan noon o naman dahilan. No? Minsan talagang ano ko na nai-stress ako. Halimbawa, may pagkakataon minsan, hindi ko naman, ano ah, ayokong maging negatibo ang tingin nyo sa mga pamilya ko. Pero minsan may nangyari ito. Eh, hindi eh, ko na sasabihin kung alam sino ang may kasalanan. Basta nagising ako madaling araw. Paggising ko po, bukas ang pintuan namin. At tulog lahat sila. Sabi ko, patay kang bata ka. <laughs> Bakit napraning ako? <laughs> Sabi ko, paano kung may pumasok dito, tulog kami lahat. Di ba? Minsan naman kapag uh, yung CCTV ay salamat po uh, sa Kristan Ebet. Okay. Yeah, na-appreciate ko yan. Okay. <clears throat> Huwag na number, hindi uso yung number-number. Okay, usama <laughs> yan. Uh, minsan yung, yung CCTV hindi gumagana. Na, ewan ko, meron ba kayo CCTV sa bahay? Kasi meron kami CCTV sa bahay. Pero may pagkakataon na hindi umaandar ang internet o kaya hindi na-disconnect o ano man. At minsan malayo ako. Tinitingnan ko. Tapos wala. Wala akong makita doon sa <laughs> CCTV. So pag gano'n, medyo nag-aalala ako. Na normal lang naman yun sa atin, di ba? Na isipin natin ang proteksyon ng ating mga pamilya. Amen? Minsan hindi naiintindihan ng mga tao na pag tayo ay namumuhay sa kasalanan, o sa kadiliman, o ayaw natin harapin yung katotohanan sa buhay natin, ayaw natin i-confess kay Lord, nagkukunwari tayo, ang di natin naintindihan, nawawala ng siguridad yung pamilya natin. Nawawalan tayo mismo ng siguridad dahil ang kaaway nagkakaroon ng puwang para atakihin ka. Di ba? Kaya minsan, simula sa isang malit na pagkakamali, tuloy-tuloy yung mga nangyayaring mga uh, hindi maganda sa buhay ng isang tao. May kuti, damay na ang pamilya. May kuti, damay na ibang mga tao. Di ba? Sa madaling salta, may ripple effect yun eh. Gets you ba? So, na-open ang buhay natin sa kaaway pag tayo ay hindi humaharap sa katotohanan. Amen? Lahat naman tayo may kasalanan, di ba? Lahat naman tayo nagkakasala. Kaya gusto ng Panginoon, tayo ay maging malaya na lumapit sa Panginoon kahit anong oras. Kasi wala na namang condemnation sa atin na naki Kristo Jesus eh. Huwag ka na matakot. Di ba? Lumapit ka sa Panginoon, may ka ng tawad. Sapat yung kanyang inialay no, sa krus para sa kapatawaran nating lahat. Alam niyo yung palaspas nga, di ba? May kunento ni Pastora Gina kanina eh. Actually, isa yun, ano eh, isang palatandaan yun na yung mga tao noon, hindi nila naiintindihan ang pakay ni Jesus. So, hindi ko naman si pinapagalitan yung mga tao nagpapalaspas. Sinasabi ko lang, noong araw, nagpapalaspas sila kasi akala nila si Jesus ay magiging tagapagligtas nila sa laban sa mga Romano. Yun ang ibig sabihin ng palaspas. Pero si Jesus ay pumasok sa Jerusalem na kasakay sa donkey. Ibig sabihin, kasi normal ang hari pag pumapasok nakasakay sa war horse. Pumasok siya, nasakay niya ay nakasakay siya sa donkey. Dahil ang pakay niya ay hindi itaob ang Roman Empire, ang pakay niya ay alay ang buhay niya para sa kas- uh, kabayaran ng ating mga kasalanan. Amen? So actually, yun ang dahilan, ba di tayo nagpapalaspas? <laughs> Kasi hindi tayo nagpapalaspas para sabihin, sige Lord, ligtas po kami sa mataas na presyo ng gasolina. Ah, hindi, hindi yun ang dahilan. <laughs> Wala tayong ganong ano, paniniwala. Naniniwala tayo si Jesus ay naparito para iligtas tayong lahat sa ating mga kasalanan. Amen? Okay? So kapag uh, tayo po ay nagkakasala, gusto ng Panginoon na magkaroon tayo ng kalayaan, huwag tayo matakot, lumapit tayo sa Panginoon, mag-confess tayo kahit sa isa't isa. Sabihin natin, itulungan mo naman ako. Meron mga issues sa buhay ko. Kasi gusto niya maging malaya tayo. Kasi pag hindi natin inilalagay sa liwanag yung ganong mga bagay, nagiging oportunidad yun para sa kaaway na gumawa ng mas maluba pang bagay sa buhay mo. Gets? Okay? So, nananalangin si David, no? o sino man yung sumulat ng salmo sa panghuli, no? para sa awa ng Diyos upang protektahan ang Jerusalem o yung tinatawag na Zion. Zion eh, Jerusalem din yun. Okay? So, ibig sabihin, sabi ni David, please, Lord, <laughs> nagbabalik lobo ko sa iyo. Ngayon na ako ay pinapatawad mo na sa iyong awa, protektahan mo ang Jerusalem. Sa madaling salita, ito rin ang dapat nating maging uh, panalangin. Pag tayo ay naligaw ng landas, balik tayo sa Panginoon. Sabi na, Lord, ngayon, bumabalik ako, protektahan mo na ang pamilya ko. Protektahan mo na. Kasi na, na-open eh. Diba? Naging bukas eh sa pag sa pag-atake ng kaaway sa buhay ninyo. Minsan alam niyo din natin naiisip 'yan. Kasi minsan naiisip lang natin, oh, problema to, ganyan, di ba? Hindi natin naiisip yung mga spiritual na bagay. Pag may nangyayaring hindi maganda sa anumang aspekto ng buhay natin. Tama? Di ba? Hindi mo naiisip ito na, hindi ko naman sinasabi sa lahat ng pagkakataon, pag may problema, demonyo yun. <laughs> okay. Pero ibig ko sabihin, minsan may mga pagkakataon na dahil nagkakaroon ng mga iba't ibang mga bagay sa buhay mo na maganda rin siya sa atin, meron bang tayong ginagawa na kailangan natin i-confess kay Lord. Meron ba mga issue. Na ah, minsan wala naman, so huwag ka mag-alala. Minsan may natural lang talaga nangyayari sa mundong ito. Amen? Diba? So, hindi natin pwede sabihin, talagang demonyo yung mga nasa Middle East. <laughs> Huwag mo sisihin yung mga yun. <laughs> okay? May mga nangyayaring ganun doon. Pero minsan sa buhay natin, pag may ginagawa tayo mga bagay-bagay, nagiging opportunity yun sa kaaway para guluhin ang buhay natin. Amen? Okay, so, tugma ito sa sinasabi ni David din sa talatang una, dahil sabi niya doon, maawa ka sa akin, O Diyos, ayon sa iyong tapat na pag-ibig, ayon sa iyong saganang ka kaawaan, ay pawiin mo ang aking mga paglabag. Yun din ang pinagpipray niya para sa Israel. Lord, maawa ka. No? Nalulungkot ako pag may mga tao na gumagawa ng mali kasi hindi nila naiintindihan na may epekto yun sa pamilya nila. Na may, may epekto yun sa ibang tao. Amen? Kasi sa totoo lang, akala mo ikaw lang eh, pero <laughs> ang mangyayari pati yung ibang tao madadamay. So napakahalaga. Dito sa panalangin niya sa verse 18, no? Hindi na siya para sa sarili lang niya nakatingin kundi iniisip niya na ngayon yung buong Israel. Niisip niya lang paano ba no? dadaloy sa Israel ang pagpapala ng Diyos. Ang kasalanan po ay nagbubukas ng pinto sa kaaway. Gaya ng sinabi ko, una sa nagkasala. Mapapansin niyo yan? Di ba? Pag ang isang tao ayaw magtapat, ayaw magpakatotoo, ano yan, parang, kumbaga, <laughs> tuloy-tuloy na lang ano yan, na, nagkakasira-sira mga iba't ibang bagay. Pati yung mga wala kinalaman doon sa ginawa niya, pinansyal o naman, ano kalusugan. Iba-iba nangyayari mga ano doon, mga epekto, no? Kasi nabubukas yung pinto eh. No? Dapat sana tayo ay sa piling ng Diyos ay patuloy niya tayong papatnubayan pero kapag hindi tayo naging honest, nagkakaroon ng karapatan si Satan na, oo, hindi honest to, ha? Guguluhin ko ang buhay nito. Di ba? Pero, uh, Kapag nasira ang pader, yung nga, hindi na kailangan kumatok ang kaaway, makapasok na lang. <laughs> di ba? Pag nasira yung pader. Kaya mahalaga yung pader, di ba? Ang tunay na pagsisisi at pagbabalik loob ay hindi lamang benepisyo para sa nagkasala, nakakatulong din to sa iba, pati na rin sa buong kongregasyon. No? Pati church, damay dyan. Kaya pag may kasalanan, pati yung church na apektuhan nagkakaroon ng mga, you know, mga bagay na nangyayari na minsan hindi mapalawarin ng pastor. Ba't ba tayo nagkakaganito? Ba't ba nangyayari ito? No? Yung pala, merong mga bagay na nakatago. No? At hindi ibinubunyag. Hindi naman tayo dito sa RLCC na hindi naman natin ugali dito na patatayuin ng mga tao rito. Kapi, P, magtapat ka sa buong kongregasyon. Natin ginagawa yan. Di ba? Meron tayong proseso dito eh. Amen? Ayaw natin mapahiya kahit sino. Pero, pag may mga binuburong mga kalikuan, apektado lahat. Amen? Pero pag nagiging totoo rin naman tayo, apektado rin naman lahat. Diba? Praise God. No? Pinapalakas nito ang proteksyon sa mga mag-asawa. No? Isa naalulungkot ako pag may mga mag-asawa nasisira, pamilya nasisira. Pero pag nagbalik loob sa Diyos yung mister o yung misis, nabibless ulit yung pamilya. Magkakaroon ng, ano, ng magandang resulta yan. No? Pati yung ibang tao. So natatalo si Satan po. Yan ang panlaban natin kay Satan, katotohanan. Natatalo siya pag tayo ay nasa liwanag. Amen? Okay, so praise God. May natututo na po ba tayo? So, benepisyo yan para sa atin. Kaya maganda talagang ano, maging honest. Amen? Di ba? Praise God. Pangalawa, nililinis ito ang debosyon ng iba at ng buong kongregasyon. Bina, kumbaga, nilili, pinupurify, no, sa English, ano? nililinis yung ating uh, mga puso, uh, nagkakaroon tayo ng revival sa ating pagpuri at pagsamba sa Diyos. Itong sabi sa verse uh, ah, 19 naman. Sabi gano'n, kung gayoy malulugod ka, okay, sa matutuwid na alay, Ba't sinabi ni David yun? Kasi pwede mag-alay yung mga tao, pwede silang sumamba, pero yung puso nila ay hindi maayos. Panlabas lang. Okay? Pag gano'n ang nangyayari kasi, yung worship natin hindi katanggap-tanggap sa si Panginoon. Pero dito, sabi niya, kung gayoy, ibig sabihin kung, kung pagpapalain ng Panginoon ang, ang kongregasyon dahil si David ay nagsisisi, sabi niya, malulugod na ang Panginoon sa kanilang pagpupuri. Okay? Sa mga handog na sinusunog at mga at sa buong handog na sinusunog kasi dalawang klase mga handog nung araw. Bawa naghahandog ka ng mga kung ano mga palay, ganyan ganyan. At may mga handog naman na talagang yung buong handog ay sinusunog sa presensya ng Diyos, no? Bilang palatandaan ng isang puso na handa ng maging totoo. Now, hindi laban ng Diyos sa mga panlabas na anyo ng pagsamba. Hindi galit si Lord pag nag-church tayo. Okay? Hindi, siya, hindi niya sinasabi sa atin, ay, masama mag-church. Hindi naman. No? Ang nais lang niya ay yung laman ng puso mo pag nag-church ka. Kasi pwede kang kumanta, umawit na meron kang mga tinatago sa puso mo na ayaw mo i-confess. Okay? So yun ang nais ng Panginoon na linisin sa atin yung nagpapanggap ka, kasi pwede naman yun eh. Di ba? Sino sa inyo na pag uh, ano kayo, pag umaawit kayo sa Panginoon, feel na feel niyo yung mga awit, di ba? Meron namang damandama mo yung mga awit. Ha? Pero minsan, may mga pagkakataon na hindi talaga totoo yun. Umaawit ka lang. Di ba? Ang gusto ng Panginoon, umaawit ka, pero yung puso mo ay tapat sa Kanya. Amen? Amen. Di ba? So yun ang sinasabi ni David. Ang pagsamba kasi ng walang sinseridad at katapatan ay laban sa kabanalan at katuwiran ng Diyos. Kaya hindi niya ito ikinatutuwa at wala rin itong benepisyo para sa kahit sino. Naalala ko, years ago, okay, meron, meron pagkakataon, nag-worship service na ganito. Ang ganda naman na awitin, ang ganda lahat. Pero parang feeling mo, parang dry na dry. At, di ba? Parang merong mali yata dito. So hindi ko alam nung bilang pastor, sabi ko, ba't kaya ganun? Parang hindi ko nararamdaman ang presensya ng Panginoon dito sa pagsamba. Pero ang ganda ng mga kanta, ganda ng mga tugtugan, pareho naman, RLCC style, di ba? Pero parang merong kulang. <laughs> merong missing na elemento doon, hindi ko maintindihan. Pagkalipas ng mga ilang linggo o ilang mga ano no panahon na, Saka ako nalaman, may mga nangyayari pala. At uh, buti na lang, dahil nga doon sa pagkilos ng Panginoon sa RLCC noon, nahayag yun at nagkaroon ngayon ng, ano, ng confession, nagsabi, tinulungan namin, nagbalik loob sa Panginoon, nagsisi naman. Pero yung mga sumunod na worship, iba na. Kumbaga, naramdaman ko na parang alam mo yon parang nawala na yung mabigat na pakiramdam. <laughs> no? Tiunti nakita ko yung mga tao, muli na ulit nagpupuri sa Diyos, na, na, lang masagana at uh, tapat sa kanilang mga puso. Ang, ang ganda na ng pakiramdam, nararamdaman mo yung presence ni Lord. No? Kasi totoo yun eh. Pag ikaw ay namumuhay sa kasalanan, di ba ang hirap mag-worship? Sino sa'yo nakaranas na nun? Ibig sabihin, hindi, joke lang. <laughs> Ibig sabihin, di ba, pag ikaw ay merong mga unconfessed sin, punta ka sa church, nag-aawitan lahat. Hindi mo, hindi mo mapuri ang Panginoon eh, kasi had lang eh. Di ba? Parang minsan sa mga mag-asawa. Sino po ba sa inyo may mga asawa na? Okay? Sino sa inyo nakaranas na ng conflict sa mag-asawa? Ayan. Oh. <laughs> Sino may kasalanan? Di, huwag na, huwag <laughs> natin mag-usapan. huwag <laughs> natin mag-usapan. Pero alam niyo yung ano, ang nangyayari. Kasi minsan ganito to, di ba? Totoo naman ito. Bawa, nagkasala si mister. Okay? May ginawa siyang hindi maganda. Siyempre, nagkaroon ng alitan yung mag-asawa. Tapos siguro, malis si mister. Galit eh. Sama loob eh. Di ba? Tapos, baka pagbalik, natulog na lang. Hinayaan na lang si Mrs. na, na nangingit-ngit sa sama ng loob. Di ba? May mga ganong asawa, di ba? Huwag nyo na ituro ha. Pero may mga ganong asawa, di ba? Para, pagod na ako sa mga usap-usap. Tutulog ko na to. Di ba? Tulog. Okay. <laughs> ha? Kinabukasan, gising, kape, alis na naman. So, yung babae parang gusto niya nang lasunin yung asawa niya, di ba? <laughs> Yun ay pakiramdam niya. Di ba? Pero, ba, pagbalik, no? Pagbalik may dalang rosas. Tapos ibibigay sa yung rosas. Walang salita. Mm, yan. Mm. So yung babae, parang, ano to? Rosas. Yun lang. Ah, buti ka, binila ka ng rosas eh. <laughs> Di ba? Ano pakiramdam ni Mrs.? Ha? Kinukuha mo ako sa rosas ha? <laughs> Di ba? Imbis na kausapin mo ako doon sa naging conflict natin, eh, Imbis na ayusin natin, di ba? Sinusulsulan mo ako ng rosas. Kainin mo yung rosas niya. <laughs> Hindi ma, walang mangyayari doon eh. Amen? Sa madaling salita, tayo po sa relasyon natin sa Panginoon, hindi naman tayo itinatakwil ng Diyos. Pero kung meron tayo mga unconfessed sins, nagiging sagabal yan sa pag-worship natin kay Lord. Amen? Yung nga yung dahilan, pag, kapag yung mag-asawa ay talaga talagang nag-usap na, at nalaman na kung ano yung dahilan, bakit na-offend si lalaki o si babae o ano man, tapos nagpatawad na sila sa isa't isa, abay, loving-loving na sila ulit. Di ba? Amen? Tapos, away na lang ulit sa next week naman. Okay. <laughs> Tapos yung mga anak, alam mo nangyari sa mga anak? Natutuwa din. Kasi nung nagbabangayan kayo sa kwarto, naririnig ng mga anak. Di ba? Bakit ba ganito mga mami daddy ko, di ba? <laughs> o, di na lang kayo mag-uusap. No? Pero pag nakita nila, sweet na ulit yung mga magulang nila, nabibless na sila. Yan ang katotohanan sa ating buhay, mga kapatid. Pag tayo ay nagiging totoo at inaayos natin yung mga problema, alam nyo, bine-bless ni Lord, hindi lang ikaw eh. Pati na rin yung ibang tao sa buhay mo. Amen? So, kapag may pagsisisi, di ba? May pagbabalik loob, maaaring magkaroon ng revival. Sa totoo lang, alam nyo, pag meron kayong pagkakataon, aralin ninyo yung mga naging revival, yung sabihin talaga nagkaroon ng pagkilos ng Diyos sa mga iba't ibang lugar. Pag tinrace mo, laging may kinalaman yun sa pagsisisi at pagbabalik loob sa Panginoon. Amen? At uh, ito ang isang bagay na makikita mo kahit sa ang parte ng mundo nagkakaroon ng revival. Kasi totoo to eh. Diba? Kapag lumalapit ang bayan ng Diyos ng may tunay na pagsisisi at magbabalik loob, nalilinis ang kanilang pagsamba at nagiging katanggap-tanggap ito sa Diyos. May sinabi si Lord eh, sa Kronika 7.14, baka alam niyo to. Sabi niya daw, kung ang aking bayan na tinatawag sa pamagitan ng aking pangalan ay magpapakumbaba at, mana- at manalangin at hanapin ako at tumalikod sa kanilang pag masasamang lakad, anong sabi ni Lord sa kanila? Akin silang papakinggan mula sa langit at patatawarin ko uh, ang kanilang kasalanan at paggagalingin ko ang kanilang lupain. So kita mo yung ripple effect nun, pati na yung bansa, mabibless na lahat. Alam niyo sa mundo, maraming nagdurusa ngayon. Alam natin yun. Dahil sa pagtaas ng presyo. Now, isa itong kailangan ipanalangin natin, no? Kasi sa totoo lang, medyo komplikado yung mga nangyayari, pero kapag ang mga tao sa kahit saang lugar ng mundo ay may mga ginagawa na hindi ayon sa kalooban ng Diyos, maraming madadamay. Buong mundo nagdurusa ngayon dahil merong ilang mga tao na lasing sa kapangyarihan. na para sa kanila okay lang ang magpatayan. Okay lang. Pinasabog namin kami nyo, yung eh. dami na matay. <laughs> okay lang. Kaya pinagpipray ko, mga kapatid, magkaroon ng pagbabago ang puso ng mga taong ito. Kasi pag sila ay nagbalik loob sa Diyos, lahat tayo pagpapalain. Pero pag hindi sila nagbalik loob sa Panginoon, Hintayin nyo, ang diesel, aabot ng 200 na <laughs> Hindi ako nag, ano, talagang lulubha yung sitwasyon. Tapos lahat ng mga pagkain natin, kamatis lahat, mamahal lahat yun. Kalimutan nyo na ang tinola at mga sarsyadong, <laughs> wala na tayo pang, <laughs> itlog na lang po tayo. Baka may itlog, mahal na rin. ha? Tena. Mahal na pala. O, 15? Huwag na tayo kumain. Ba, ba't kakakain pa tayo? Yung iba sa atin dito, medyo sobrang taba, wag na kumain. Mga ilang buwan. Okay. Okay, panguli, panguli. <laughs> so, panguli. <laughs> Sorry, busina lang po. Put, put. Okay. Nadadala ako ng ni nanay. Kung may sinasabi si nanay, nadadala tuloy ako. Okay. Pinapalayab nito ang sigla at panalabik ng iba at ng kongregasyon. So, nagkakaroon ng passion ang mga tao muli mag-serve, magano, no? At ito'y nakikita ko sa isang maliit na salita doon sa verse 19. Sabi nga, kung gayoy, iahandog ang mga toro. <laughs> Sabihin nyo nga po, toro! Ano naman kinalaman ko sa toro? <laughs> Wala naman kami toro dito. <laughs> Di ba? Pero gusto ko ipaliwanag sa inyo yan. Kasi nung araw, ang pag-aalay ng toro ay isa sa pinakamahalagang uri ng pagsamba doon sa lumang tipan. Pag sumasamba sila, nag-aalay sila ng mga tupa, nag-aalay sila ng kambing. Pero pag nag-aalay ka na ng toro, bay malaking bagay na yon. Kasi napakamahal noon. Hindi ito ordinaryong baka. Hindi ito litsong baka. No? Yung toro, isang malaking ano yun, di ba, na talagang napakamahal noon. At sabi kapag daw mag-aalay na raw ng toro ay isa sa ano, eh, ito yung parang mangyayari kapag ang mga tao ay nagsisi, nagbalik loob sa Diyos. Sa kaso ng mga nasusunog na handog, no? Uh, ah, buong-buong nasusunog ang hayop o yung toro, walang itong tinatabi, kaya ito ay nagiging makapangyarihang larawan ng ganap na pagsuko sa Diyos. Kasi ito na yung pinaka ari arian nila eh. Lord, sa iyo na lahat. So pag ang isang tao nagsisi, nagbalip loob sa Panginoon, nakikita niya na yung buong buhay niya na bilang isang alay. Lahat na inaalay niya sa Panginoon. Hindi na siya parang ika nga, nag, nag, ano pa yung nagkikimpi pa ng anumang bagay. Parang, Lord, to, todo na po ito. <laughs> You know, ganun ang ibig sabihin. So, ang ano ang ang uh, madalas hindi isang toro nga lang pag nag-alay ka isang toro, malaking bagay na 'yan eh. Kasi mahal 'yan eh. Pero sa Biblia, alam niyo ba, maraming you know, uh, pagkakataon na hindi lang isang toro kundi marami ang inaalay at ito ang tanda ng isang pambihirang sigla at pananabig sa Diyos. Nangyayari lang yung mga ganon sa lumang tipan, ha? Makikita yung ganong mga maraming toro ang inaalay kapag mayroong mga matitinding okasyon no ng pagsamba yung yung ano, pinapangako nila ulit sa Panginoon na kanilang pagsunod sa Panginoon. Kapag ang templo ay dinededicate, no? may mga pagbabago nangyayari sa kanilang kasaysayan. Talagang bilang palatandaan ng kanilang kagalakan sa Panginoon, nag-aalay sila ng maraming maraming toro. Kaya nga po sa pagkakatong ito, dapat nating makita na hindi ordinaryong handog yung mga bagay na to ang tinutukoy rito kundi malaki, pampubliko at punong-puno ng kasiglaan. Lord, surrender ako. Lahat ng meron ako, Panginoon. Oras, talento, at anumang mga resources meron ako, Lord, sa iyo na. Yun ang nangyayari sa isang tao na nagkakaroon ng revival. Amen? Nung, nung bago magkaroon ng pagbabago sa buhay ng isang tao, talaga naman tipid niya, tiyani, you know, Lord, ito, singko, tanggapin mo itong alay ko. <laughs> Pero pag si Lord na kumilo sa buhay ng isang tao, parang, Lord, gamitin mo na ako. Totally sinosurrender ko ang buhay ko sa iyo. Yun ang nangyari sa akin eh, many years ago. Noong nagkaroon ako ng pagbabalik loob sa Panginoon, kasi bago nangyari yon okay lang. Pag ganyan, konti-konti, <laughs> serve. Pero nung binago ako ng Panginoon, pinatawad ako, wala na talaga. Lord, to, todo na ito. <laughs> Sa iyo na lahat. Kaya ako naging pastor eh. <laughs> Tinodo ko na lahat eh. Lord, wala na akong, di ba? Hindi ko sinasabi na, na mag, magpastor kayo lahat. No, huwag naman, kasi wala tayong giving. <laughs> Hindi, joke lang. Patungkol sa giving, alam mo sa totoo lang, minsan may nagsabi sa akin mga pastor, eh, sabi niya, so nung gagawin mo pag bumababa yung giving? Sinasabi ko lagi sa, sa mga pastor na nagtatanong sa akin, alam nyo, ang giving, hindi talaga problema ang pinansyal yan. Problema ang spiritual yan. Nung isang araw, kausap ko ang ilan sa mga ano natin, finance uh, team natin. At sinabi nila sa akin yung katotohanan, Pastor, kung ang giving natin noong nakaraang taon ay siyang giving rin natin itong taon na ito, may problema tayo. Kasi lahat na ginawa ng minis ng pastor, para, you know, alam mo yun, sino sa'yo nakabudget na sa pamilya? Di ba? Nag-budget na. Ay, ah, wala nagbabudget. Basta kung ano, okay na, sige. So, pag nagbabudget ka, di ba parang, okay, ito, ito na yun, lubos na. Tapos pag tinignan mo yung income, kulang. <laughs> yun ang ginawa ng mga pastor. Pinag-aralan, tinignan, oh, sige ito, ito, ito, ito. So, ito na, ito na, ito na lang kaya talaga natin para matupad yung ministeryo. Tapos sabi ng mga nakakaalam ng accounting pastor, pag yung giving natin di nagbago, tayo ay mapupunta sa pula. <laughs> Red tayo. So ano, sabi ko sarili ko, well, yung problema na ganoon ay hindi problema ang pinansyal. Problemang spiritual. Naniniwala ako na kapag kumikilos ang Panginoon sa buhay natin, isang palatandaan yan ay yung bigay todo na pag-alay sa Panginoon ng buhay natin. Amen? Yung pagbibigay natin sa Panginoon ay palatandaan lamang ng ating passion sa kingdom of God. Kaya ito po ay isang bagay na gusto kong bigyan natin ng, ng atensyon sa buhay natin. No? Kasi pag may tunay na pagsisisi, umahantong sa pagbabalik loob, pinapalakas nito yung pagnanais natin ay sukong lahat sa Panginoon. Ang ministry, hindi tayo mamumroblema kung saan tayo hahanap ng volunteer. Yung mga pastor, hindi tayo mga problema na iaalay nila sarili nila sa Panginoon. Ang mga membro, hindi magkukulang sa pagsuporta. Kasi lahat yun, overflow lahat yun ng isang pusong nagagalak sa Panginoon. Amen? Kaya hindi ko pwede ipilit yan eh. Hindi ko pwede sabihin, oh Donald, magbigay ka, lakihan mo naman yung pagbibigay mo. Hindi ko pwedeng gawin yan. Pero pag si Lord ako kumikilos sa buhay ni Donald, sa buhay mo, buhay ng bawat isa sa atin, kusang dumala, lumalabas yan sa buhay natin. Lord, gamitin mo ako. Lord, magsiserve ako sa iyo. Alam mo, pag mayroong revival dito sa RLCC, baka di natin malaman kung anong gagawin natin sa dami ng mga mag-open na bagong mga RLBS, mga ministries sa iba't ibang lugar. Di ba? Tapos ang dami na, ta- hindi na tayo kasya lahat dito, itong first service na to, di ba? Pag tinignan nyo yung second service, talaga, hello, pa nagkakamustahan sila sa second service. Subukan nyo umatay yung second service. Pagdating na kamustahan, kamusta, kamusta, you know. <laughs> Pero pag first service, kamusta? Kamusta tayo? <laughs> Luwag eh. <laughs> okay. Pero pag nagkaroon ng pagkilos ng Panginoon sa buhay natin, baka kung ano yung second service, first service din, hindi lang, kukulangin pa tayo. Pag kumikilos ang Panginoon sa buhay natin. Amen? So, naapektuhan nito ang iba, pati na rin ang buong kongregasyon. No? Na siya nagkakaroon na rin ng pag, pagbabago sa puso. Hindi na yung parang, minsan, mag, pag magko-call tayo sa giving, oh, dadako po tayo sa pagbibigay ha. Please naman po, you know, si Lord, you know, uh, parang awa nyo na, you know. So parang, sige, baka awa ka. Ito ang singkunduling. <laughs> Hindi, kusa, lalabas. Mag-aalay ang mga tao ng kanilang mga oras, ng talento nila sa Panginoon. Mag-aalay ang mga tao ng resources nila, susuporta. Pag may sinabi natin may kailangan, sobra-sobra pa. Because ang puso ng mga tao talaga ay binabago ng Diyos. Tandaan natin, ang tunay na pagsisisi at pagbabalik loob ay may benepisyo rin sa iba. Amen? Gaya din ang apekta, ang naapektuhan ng kasalanan ng iba, ganoon din nagkakaapekto ang pagsisisi. No? Kapag binabalik ng Diyos ang isang makasalana, binabalik at itinatayo rin niya muli ang mga mag-asawa, pamilya, nabibless ang mga pamilya, yung mga mag-asawa, nagiging sweet. No? Yung mga anak, nagbabalik loob sa Panginoon. Ang daming benefits po, mga kapatid. Amen? Kapag may isang tao na tunay na nagsisi, hindi lang isang buhay ang binabalik ng Diyos, binabalik rin niya ang maraming buhay. Tayo tayong lahat. Amen. <laughs> Ay, buhay. <laughs> Salamat, Donald. Ha? Oh. Thank you, thank you. Sige po, tayo po tayo. Ang spiritual po nating pamumuhay, mga kapatid, ay hindi lang tungkol sa sarili. Yung ginagawa mo sa relasyon mo kay Lord, nakaka-bless yan ng, sa marriage mo, sa pamilya mo, mga anak mo, pati ang church natin, nabibless. Amen? Kaya lumakad tayo sa Panginoon. Lumakad tayo sa liwanag. Pag mayroong mga bagay na nagagawa tayo na pagkakamali, i-confess agad natin kay Lord yun. Mingi tayo ng tawad. Hindi tayo i-condemn ng Panginoon. Mahal niya tayo. Amen? Maging honest tayo sa mga kapatiran. Ipagtapat natin kung ano man, ang mga nagagawa para mga kapatiran natin, mapag-pray tayo, matulungan tayo. Hindi tayo naguhusga sa isa't isa. Nagtutulungan po tayo rito sa RLCC. Amen? So sana po mapalaya po tayo. Amen? At sa umagang ito, ba, sa pagtatapos natin, magko-communion po tayo para alalahanin natin na kahit ano pang kasalanan ang nagawa natin, may kapatawaran yan kay Kristo Jesus at may pagbabago sa ating buhay. So sige po, kunin natin ang mga elemento. itong mga elemento na ito, yung tinapay sa kayong saro, ay paalaala sa atin patungkol sa mabuting balita na dahil sa ginawa ni Kristo Jesus sa krus ng Kalbaryo, hindi lamang po na tayo'y mapapatawad, kundi magkakaroon po tayo ng tunay na pagbabago sa ating buhay habang tayo ay naririto pa lamang sa lupa. Patatawarin ka ni Lord, tapos bibigyan ka niya ng panibagong pagkatao at pag-uugali sa pamagitan ng Holy Spirit. So kainin natin itong tinapay at ng saro, inumin natin. Muna tinapay muna, kainin natin to. At inumin natin yung saro sa pag-alaala natin ng magandang balita ng Diyos. At ngayon, magpuri tayo ng may pasasalamat sa Kanya. Dahil sa Kanyang biyaya at mercy sa ating lahat. Amen? Dahil sa mercy ng Lord, tayong lahat ay pinatawad at binibigyan ngayon ng buhay na walang hanggan. Sige po, bawi tayo.